Elefanto rimarcas sin mem. Ciu bestoi posedas sento capablon, che ili existas, cae ciu ili estas? Homoi lernas tion jam frue, ancau elefantoi capablas tion. Por ni homoi estas tute normale, che niscias ciu ni estas cae ciel ni aspectas necessas nur rigardi en la spegulon, tiam oni ecconas sin. Che ancau ce celcai bestoi estas tiel, tion rimarcis Charles Darwin en la iaro 1838 en la zoologia giardeno en Londono. Tie li en manigis al du orangutanoi spegulon cae la ceteron li notis en sia tag libro. Ili estis ege surprisitai, cae rigardis en la spegulon el ciui directoi. Ili antauen shovis la lipoin, ciel cecissado, cae ili grimatsis. Evidente, ili sciis, ciu directis sian rigardon al ili, sed farante tion, ili estas pli esceptoi ol regula caso. Dum la 1970 iaroi, la psicologo Gordon Gallup conatigis la spegulan teston. Tiun teston positive trapassis dum longa tempo nur la grandai simioi. Primal frue aldonigis delfenoi cae cornicoi, cae fine ancao elefantoi sed tiu testo estis ancau criticata, char en la natura medio ne disponeblas tiom das peguloi, se oni ne consideras la aquo trinceioin, char por multai bestoi la oculo ne estas la prioritata senso. Ciel tiam oni povus el trovi, ciu iu bestos cias, ciu gi estas, cae cie gi trovigas? psicologoi disvolvis teston por infanoi, ce la infano staras sur tapisho, cae devas shovi charon. Sed la charo estas fixita per snuro sur la tapisho. Oni nur povas shovi la charon, se oni pasas aput la tapishon, cae extaras tie. Infanoi lernas tion en la agio de dec hoc monatoi cae ancau elefantoi capablas fari tion. Du biologoi el Cambrigio cae el Vieno voyagis al Thailando, cae testis dec du elefantoin, ciui cutime portas turistoin. Oni metis ilin sur tapishon, cae ili ricevis la ordonon transtoni al sia gvidanto pastonon, sed kiel tio ocasis cun la ciaro ce la infanoi, la pastono pendis de snuro sur tapiscio. La elefantoi comprenis tre rapide. En quardec hoc roundoi de la testo, ili quardec tu foie forlassis la maton. Se la mato en la controla experimento ne estis ligita cun la bastono, ili faris tion nun superfluan pasion, nur tri Tio estas shaine simpla testo, sed giai implicoi havas vastain consequenzoin, concludas la biologo el Cambrigio. La elefantoi comprenis che iliai corpoi estis obstacloi por plenumi la tascon, cai tiel ili pasis apuden. Tio implicas che ili povas distingis in mem de aliai obiectoi en ilia circauajo.